السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه للعهد والتقى والوفى أما بعد katika حديثي ambayo متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات نتوما رحمنا اماني زمفكيه اسما اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا يتقمنا الاجتناب نعم ni al-ibtiadu wa adamul muqaraba ni kuwa mbali na kitu na kuto kutukurubia kwa Mwenyezi Mungu ametuorodheshea matendo na mambo ambayo ni haramu kwa tusisi kuyafanya katika haya yaliyoharamishwa kuna yale ambayo ni makubwa ndio mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii akatuambia kwa jumla ijtanibu as-sab'a al-mubiqat jiepukeni na mambo saba al-mubiqat ay al-muhlikat mambo saba yanayoangamiza muradi wake yanayemtumbukiza mwenye kuyafanya katika moto wa jahannam qalu wama hunna baada kutaja idadi kwa jumla baadhi ya masahaba wakataka tafsil ufafanuzi mambo haya saba ni yapi katika hadithi nyingine iliyopokewa na al-Bukhari an Abi Bakra Mtume rehma na amani zimfikie asema ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir je siwajulishi bi akbaril kaba'ir al kaba'ir ni jamu ya kabira je siwajulishi kwa madhambi yaliyo makubwa alkabira hiya sayi'atu alazima ni madhambi na makosa yaliyo makubwa na madhambi yake ni makubwa na adhabu yake ni kubwa katika hadithi nyingine Ibn Mas'ud aliulizwa ayu dhambi a'zam ni dhambi gani iliyokubwa hapa tupata majina matatu as-sab'ul mubiqat tupata al-kaba'ir tupata hadithi inayosema ayu dhambi a'zam muradi wake ujumbe ni mmoja katika madhambi kuna yale yaliyogawanyika ni kabair na kuna asghair madhambi ambayo ni makubwa na kuna madhambi ambayo ni madogo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati nisa aya na moja asema in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu enyi mulioamini mukijiepusha na madhambi makubwa mliokatazwa nayo aya imeorodhesha kuwa kuna madhambi ambayo ni makubwa ambayo tutakana sisi kama Uislamu tujiepushe nayo kwa hivyo hapa kuna kipimo si tu halali na haramu bali katika zile haramu kuna yale ambayo ni madhambi makubwa na yale ambayo ni madogo kila moja tukipe uzito wake kwa mujibu ya mizani ya sheria ijtanibu as almubiqat mtume rehma na amani zimfikie yasema jiepusheni kaeni mbali na hii pia ndani yake kuna warning tahadharini na haya haya mambo saba qalu ya rasulullahi wama hunna baadhi ya masahaba wakamuuliza hayo mambo saba yaliyo madhambi makubwa yanaoangamiza yanaomtumbukiza mwenye kuyafanya kwenye moto wa jahannam ni yapi qala ashirku billah kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa aina zake zote kuabudu masanamu kuitakidi kama Mwenyezi Mungu amezaa amemezaliwa hii ni kashiriki katika ibada na kuna shiri katika taa iliyoenea kufuata tungo za binadamu kinyume na sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pili wasihru na uchawi tuishi katika wakati mgumu hali ya kiuchumi ni ngumu mpaka kufikia steji viazi kilo shilingi mia ndio mfumo wa kimagharibi unawafukarisha waja lakini waja wasiokuwa na itikadi thabiti tutatafuta visibabu mbona mambo yangu haendi vizuri watafuta kuangaliliwa labda fulani anifanyia jambo fulani hata kuna wachawi wachawi kwa sura ya kiuchawi na siku hizi kuna mushawiz ajifanya achanganya aya lakini ni mchawi atajifanya soma baadhi ya aya lakini ana maneno ayasema yasiyoeleweka yeye pia iwaingie kwenye grupu ya uchawi tatu wa katlu nafsi allati harrama Allahu illa bilhaq na kuua kutoa nafsi pasina haki na udhuru wa kisheria ameua kuna kifas wa aklu riba nne kula riba imeenea kwa kila aina kama tulivyozungumza siku za nyuma katika mada ya ubaya wa riba si tu haramu ni katika akbarul kabair ni katika sab'ul mubiqat yanomtumbukiza mtu katika moto wa jahannam tano wa aklu mali liyatimi na kula mali ya mayatima wale ambao wako chini ya umri wa kubalege mali yale hupewa wasi trustee awe ammi awe babu kazi yake kuilinda ile mali mpaka watakapobalere mpaka wafike sinu rushdi wameongokewa lau wakipewa yale mali hawatoyaharibu leo wangapi wale mali ya mayatima wajue watia katika matumbo yao moto sita watawalli yauma zahfi kukimbia uwanja wa jihadi baada zile idadi zilizowekwa na sheria za makabiliano baina ya waislamu na kafiri kutimia saba qadful almuhsanati almu'minati alghafilat na kuwazulia almuhsanat ay alafaifa wanawake waumini waliojihifadhi na azina alghafilati waliokumbali na uchafu huo innocent ukawazulia uchafu wa zina ni moja katika haya asab'ul almubiqat nimetangulia kusema madhambi yamegawanyika aina mbili kuna alkabair ambayo tumeyaeleza na mna dalili nyingi ziko zingine zimeitia wa uququl walidaini kuna wa qaulu zur kusema urongo adhabi katika kitabu chake alkabair ameziorodhesha takriban zote ala kuli hal ni kujua kuwa madhambi yapo yaliyo makubwa na kuna as-saghair kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati an-Najm aya 32 والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم na wale waumini wanaojiepusha na madhambi makubwa na machafu illa lamama isipokuwa madhambi madogo madogo mwanadamu si kamili wateleza lakini haya yameorodheshwa ni madhambi madogo imepokewa kwa Saidna Umar bin Khattab na Ibn Abbas radhiallahu anhum wakisema la kabirata ma istighfarin wala saghirata ma israrin hakuna dhambi kubwa itakaobakia ikiwa walete istighfari na tauba kwa madhambi makubwa yahitaji tauba na tauba inaokubalika kisheria at-taubatu nasuha ina sharuti nne ya kwanza ni annadamu kujuta annadamu tauba mtume rehma na amani vifikie sema kujuta ni sehemu ya toba yasikitisha kuona mtu anayedai nimetubia kumsikia akisema zama zangu kreti nzima ya tembo mimi naimaliza aona ni masdar fakhrin badala kujuta kwa yale aliyokuwa akiyafanya pili aliqla kujitoa kwenye yale maasi wewe waomba toba na uko ndani ya maasi tatu kuazimia kuwa sitarudia tena nne ikiwa kuna haki ya kibinadamu umempunja mtu mali yake mregeshee mwenyewe mali yake hizi ndizo sharuti za toba ambao ni nasuha wala saghirata ma israr wala hakuna dhambi dogo ambalo mtu yuadumu nalo madhambi madogo hayahitaji tauba mtume rehema na amani zimfikie katika hadithi iliyopokewa na Muslim anabi hurairah radhiallahu anhu الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر swala tano swala mpaka swala yale madhambi madogo kati ya swala moja mpaka swala nyingine hufutwa kuanzia alfajiri mpaka dhuhuri kuanzia dhuhuri mpaka lasiri kuanzia lasiri mpaka magharibi magharibi mpaka ishai ya leo uliofanya baina ya swala katika madhambi madogo kwa rehema zake Mola zafutwa Ijumaa mpaka Ijumaa msamaha wa wiki kwa madhambi madogo Ramadhani mpaka Ramadhani msamaha wa mwaka Mungu atufikishe ni kafara kwa madhambi madogo yanayotokea baina yake ikiwa yule mji amepukana na madhambi makubwa tukiyasema haya haina maana tuyadharau haya madogo ndo akasema wala saghira tama israrin haliwi dogo tena ikiwa wewe lile dogo wadumu nalo mtume rehma na amani zimfikie atutahadharisha na hili katika hadithi iliyopokewa na Ahmad kutoka Ibn Mas'ud radhiallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal iyyakum wa muhaqqarati dhunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu tahadharini haya madogo madhambi tunayodharau yakikusanyika yatakuangamiza wadumu nalo na mwisho atakupeleka kwenye makubwa ndugu zangu waislamu tumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana mwisho tuna ombi la dua kuna mgonjwa aliopelekwa India aliye na maradhi ya blood cancer leukemia hali yake imezorota tukizungumza hivi sasa yuko ICU kwa hiyo wenyewe wametuomba tumwombee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amsahilishie ikiwa wakupona wakupona ikiwa katika kufa kwake kuna rehma Mwenyezi Mungu amsahilishie insha Allah wale na shida Mwenyezi Mungu shida zao walio na madeni Mungu awezeshe kuyalipa walio wagonjwa Mungu awape shifa waliokufa Mungu awarehemu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته